ostegunos à libre Ale, hoitzideia Paradise Paper, paper afeaz, hortan, eh, dokumentu konfidenzial publikatu izien, eta dokumentu hoike jakurtzen dien henian skandala berriak guano agertzen dia. Astehuntan Le Mondeko kasetalai du hau atzaman nula totalek Kongoa laguntu dian fmi trumpatzeko, likuala afea deitzen da hau. Huden komprenitzeko mila behatzun eta lauten hita mazazpiala arrazun behargia. Gerla zibil baten ondotik, Denisa Suane engezo boteriala arrahurra da, mena estatuko kesak hutsik arratzamaiten dutu. Eta estimatzen du elf entrepreza engatik dela hau petrolioan aiden frantzez multinazionala zelaik. 2001 totalek elf arraioshi dina, arrazu honei elkibide baten atzamaitia nahi du. Soja utzultzeko partez totalek proposatzen du petrolio koncesione bat. Mena kongoak sojaen behar badu. Elkibidea litzateke finantza mundian deintzen den prefinanzement petrolie baten egitia. Horrek eran nahi du, kongoak soz galteiten ahaltzila banku batei behantago elkiko zian baril petrolioen truk. Horri esker, petroio kontsesionia sos sortzeko bekanika bat bilakazik die. Lehen petrolio txortak elki beno lehen. Arrazo bat uh, aldiz, nazioarteko erakunden tako, eta hoietan efemia, horako egitatiak susmagariak dia, eta badia bidartekai hanitz, posibilida sozamak samak izatia, bref, ustelkeia arrisku bat bada. Kongo ordin engaiatzen da FMI en aintzinean ez habo soz uturi hunen eta horda agertzen dikuala afean. FMI eskabatzeko totalek muntai offshore komplikatu bat sortuko du haintzin finantzaketa hunen gordatzeko. Nahiz eta total ez dian aitortzen muntai finantzario hunen sortzaile eta egilia izan dela Paradise paper, Papersetan, eh, atzamanien dokumentien abea, hoi frugatuk da. Behar badaziek bai, eba eh, horako muntai finantzario bat egin nahi duzie, ordin aipadezagun nula egin totalek. Lehenik Montro International Limited izeneko sozietatia sortu du paradisu fiskal batetan. Sozietate hau beste structura batetan sartu du Montro Trust izenekoa beste paradisu fiskal batetan kokatuk dena. Ondotik likuala Echea entrepresa arra josten du hau kongon dialaik helbidia. Likuala Echea entrepresatik itxua baizik ez estu ez du langileik, ez du aktivitateik administratzaile bakar bat edieiten da totaleko bat dena Eta ez due bankuan kuntuk usten behitu total entreprez jaibe finanzazioen kudeak eta. Totalek ebai beste offshore so sozietaten kudeatzaileak epakatzen dutilaik. Likola, sozietatiaik, eh, sozietatei, eh, sozietatik eh, edo e, sozietatiai esker parka du lo totalek prefinanzazion petroli hau egiten ahalko. Likola, kiontan hoita hamar miliu euro galte egiten ditu BNP Paribas bankuai, petrolo konzessione baten josteko. Maile gehunen utzuntzia segurtatuik da petrolioan ustiaketan eginen den, etekinekin dagun hi zazpi urtetan. Eta guan, oestu liko alak petrolioa ustiatzen bena bai, totalek. Horrek eran nahi du totalek ez zila deuze pakatu, kongok aldiz soz errezibitu dila, hoio efemiak jakin gabe. Igan hastine, ikusi balin bagunin korriako entrepresa sumaiten, uh, sumait eskandaloetan dielaik buiak prejuntegin ezerik diela, ez jugu male uski halako ikikusiko Europako multinazionalekin eta hunen gatik rolakuen egiten jarraikiko die Balimba. Ostegunos Chronica Libre.